الله عليه وسلم أنا محمد وأحمد والمقفي والحاشر ونبي التوبة ونبي الرحمه mtume sallallahu alaihi wasallam ana majina kadhaa katika hii hadithi mtume sallallahu alaihi wasallam ataja katika majina yake Muhammad na Ahmad والمقفي وهو المتبع للأنبياء anayewafuata mitume wale waliotangulia فهو آخر الأنبياء mtume wetu sallallahu alaihi wasallam ndiye mtume wa mwisho bimaana wamekuja mitume kisha yeye akawa wa mwisho amewafuata wale mitume wote waliopita وقافية كل شيء آخره أنا المقفي بمعنى يلي ومشو كتك متومي يعني موفات متومي ووت يكوا يندي ومشو كذلك والحاشر أي للعباد لأنهم لا يحشرون إلا بعده watu wote watakusanywa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala baada ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam yeye ndiye wa kwanza atakaye atakayefufuliwa alayhi salatu wassalam au aljami'u للأديان ila dinin واحد au pia yaweza kubeba maana ambayo sheria yake aliyopewa na allah subhanahu wa taala imefuta dini zote kabakia dini kuwa ni, ni moja peke yake sababu kabla ya kutumilizwa kwa mtume sallallahu alaihi wasallam ilikuwa dini ya uyahudi ichukuliwa ni dini na unasara kabla ya kutumilizwa mtume sallallahu alaihi wasallam lakini baada ya kutumilizwa mtume sallallahu alaihi wasallam ikabakia hakuna budi isipokuwa ni wajibu لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي ارسلت به الا كان من اهل النار كاني واجب جوياك كمفواتا نبي محمد صلى الله عليه وسلم كذلك الحاشر يزا كبيبة معنا الجامع للعباد في ملاحم القتال وقسانيا waja wa allah subhanahu wa ta'ala katika kupigana kwa ajili ya kuitetea dini ya allah subhanahu wa ta'ala ونبي التوبة لأنه تواب كثير الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى متوم صلى الله عليه وسلم ni mwingi wa kutubia kwa allah subhanahu wa taala ذلك حديث إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم مئة مرة mimi namuomba allah istighfar na kutubia kwake kwa siku mara mia moja wahuwa alladhi qad ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma taakhar amesamehewa madhambi yote yaliyotangulia na yatakayokuja na pamoja na hayo atubia kwa allah subhanahu wa ta'ala mara mia moja kwa siku sijui wale ambao tuko katika madhambi usiku na mchana tutakikana tufanye bidii kiasi gani katika kutubia kwa allah subhanahu wa taala akiwa mfano wetu mzuri mtume muhammad salllahu alaihi wasallam kadhalika yaweza kubeba maana liannahu qubila min ummatihi taubatu بمجرد الاستغفار بخلاف الأمم السالفة وأمواك أمة محمد ومكبليوا توبة ياوك مجرد وكيوم باستغفار كنيوم من ولي أمة ولي بيتا ولكو وكيو كيوم شرط مقوم سانا كتك توبة موسى عليه الصلاة والسلام awaambia jamaa zake innakum dhalamtum anfusakum biittikhadhikum alajl fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum faqtulu anfusakum dhalikum lakum inda bariikum fataba alaykum innahu huwa إنه هو wakapewa sharti la شرط na wana matafsiri wana maelezo katika hii aya kuwa kila mmoja aliamrishwa abebe upanga katika mkono wake kisha wakakusanywa katika sehemu moja allahu subhanahu wa taala akaleta kiza kila mmoja ampige upanga yule atakayekuwa karibu yake pigana mapanga nuru ikija hivi waliokufa washakufa waliobakia hai washasamehewa na waliokufa washasamewa angalia masharti mazito faqtulu anfusakum tauba faqtulu anfusakum si maana yake wajiue wao ah, wauane wao kwa wao sababu mwenzako ni kama wewe yani ndugu ni kama wewe faqtulu anfusakum lakini huu umma Allah akausaidishia tauba yake ni istighfar eti istighfar umetubia kwa allah subhanahu wa ta'ala kwa hiyo pia bima maana ya wanabii tauba wanabii rahma والرحمة والرحمة العطف والرأفة والإشفاق كون هرومة ونوبول هرومة لأنه صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوف رحيم نمبول ترى من هرومة كومين ولذا كانت أمته أمة مرحومة سوي سويك أمة واكم تمسلم أمة مرحومة هي حديث يا أبا يمتاج بعض يا مجينة أمتوم صلى الله عليه وسلم إنغاوة كنا تنبيه مهم ونتكني تنبايشي كنا بعض يا واتو hutaja majina mengi wakasema haya ni ya mtume sana mwingine wakasema ana majina tisaini na tisa kama vile hadithi iliyokuja kuwa allah ana katika majina yake majina tisaini na tisa kwa utakuta baadhi ya misaafu aswele misaafu nafikiri ya, ya india ama ya pakistan upande mmoja yameandikwa majina tisaini na tisa majina tisaini na tisa ya allah na upande mmoja yamewekwa majina 99 ya mtume sallam kwa kweli majina ya mtume sallam ni machache sana kama wanavyotaja wanaoviona bali kuna baadhi ya hadithi mtume sallam asema ana majina matano ingawa ni zaidi ya lakini si mengi kufikia 99 wakai tisa wakamwita mtume salama hamim yasin taha na wakatungatunga majina wengine akamwita alghauth majina ya kishirikina sasa ni kumshirikisha pamoja na allah subhanahu wa ta'ala bali wengine wakamwita kwa majina ya allah jalla fi haya yote ni makosa wanaoyafanya baadhi ya watu kufanya ghuluu kupita mipaka na si sawa kuthibitisha jina kwa mtume sallallahu alaihi wasallam isipokuwa kwa nini kwa dalili kila jina unalitoa lazima uje na dalili imma katika Qur'an au sunna ya mtume sallallahu alayhi wasallam ama sifa zake sifa zake mtume sallama ni nyingi sifa zake mtume sallama nyingi lakini huwezi kutoa katika sifa zake kutia nini ukatia ndiyo majina yake ah majina yana sifa lakini sifa haitoi majina kwa haya majina ya mtume sallam nafikiri tumeeleza haya machache yaliyotajwa katika hadithi hii tumeeleza maana yake ni nini sio lakini huwezi kuchukua sifa ukabandika ukapandikiza nini jina kwa hivyo majina ya mtume sallam si mengi hivyo na wapo katika maulama ambao wamekusanya na kueleza majina ya mtume sallallahu alaihi wasallam mahurafi wao wamefikia mpaka majina elfu moja wako katika sofia ambao wamekwenda mpaka kusema kwa mtume sana ana majina elfu moja <laughs> sijua yatoa wapi kina muhimu haya ni mengi sana haya na dalili yoyote wallahu musta'an na muislamu ashikamane na kile kilichothubutu kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam imma imetajwa katika Qur'an au sunna sahih ya mtume sallallahu وفي الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الراحمون يرحمهم الرحمن ولوين يهروما ورحمي وانا الرحمن بين الله سبحانه وتعالى ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء ارحموا من في الأرض مرنينجي hawa wanaopinga kuwa Allah subhanahu wa ta'ala yupo juu husema huwezi kutumia neno fi hii katika kiarabu fi ni ya dharfia kwa hivyo itakuwa Allah yuko ndani ya zile mbingu a a ta'ala Allah amma yaqulu adh dhalimun 'uluwan kabira wala siyo hiyo maana yake hivi Allah subhanahu wa ta'ala hapa mtume sallallahu alayhi wasallam akisema irhamu man fil ardi amanisha vidudu vilioko ndani ya ardhi kule chini nyungu nyungu wale na nini eh ama amaanisha viumbe vinavyotembea katika hii ardhi akusudia viumbe vilioko juu ya hii ardhi katika wanadamu na wanyama na wengineo irhamu man fil ardhi ay man ala al ardhi yarhamukum man fis samaa atawarehemuni nyinyi yule aliye wapi aliye juu subhanahu wa ta'ala na hii hadithi ni katika dalili za wazi kuwa Allah subhanahu wa ta'ala yuko wapi yuko juu Allah yuko juu subhanahu wa ta'ala na hii ni kwa ijmaa ya waislamu isipokuwa wale ambao fitra zao zimebadilishwa katika ashaira jahmiya na mu'tazila na wengineo katika makundi potofu haya الشاهد الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء hapa kinachokusudiwa ونوالي wale wenye huruma Allah subhanahu wa ta'ala وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما يرحم الله من عباده الرحماء والجزاء من جنس العمل katika wale anaowarehemu Allah katika waja wake ni wale wenye huruma ukiwa na huruma na waja wa Allah subhanahu wa ta'ala na Allah atakurehemu wa fi sahihaini qala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam man la yarhamu la yurham Allahu akbar yule asiyeonea huruma wenzake naye harehemewi na allah subhanahu wa taala kuna watu wana nyoyo ngumu haswa wakishapata vyeo katika sehemu ambazo hufanya watu wakabadilika hali zao akishaambiwa sasa wewe umepewa cheo umekuwa nani waziri basi ile dhulma atakayowafanyia wale walioko chini yake ajabu au kazini ameambiwa wewe umepandishwa cheo sasa wewe nani wewe ndio msimamizi wa hawa wenzako du ashapewa yeye nafasi kuwa ndio msimamizi wa wenzake wako chini yake basi atawakandamiza awaudhi wale wenzake awafanyie dhiki awafanyie nini kumbuka tu hadithi hii ya mtume sallam man la yarham la yurham yule asiyeonea wenzake huruma na yeye pia harehemewi na Allah kama tulivyotaja aljazau min jinsi lamali vile unavyoamiliana na wenzako basi ndivyo atakavyoamiliana na wewe Mola wako Subhanahu wa Ta'ala ukiwatia watu uzito ujue pia Allah Subhanahu wa Ta'ala atakufanyia mambo yako yawe mazito kuchunga si kwa sababu yeye Allah amekujaalia wewe ukawa juu ya wengine ukawa utafanya nini utawakandamiza na kuwadhulumu na kutowaonea huruma makosa wa ورحمة الإسلام amma shamila lilalamin na rehma ya uislamu ni rehma iliyoenea walimwengu wote ni huruma ulioenea walimwengu wote وحديثنا عن نوع مهم عظيم في باب الرحمة نهبا mazungumzo yetu tutazungumzia aina muhimu sana katika aina au katika mlango wa nini wa huruma sababu kuna yani vitu vingi waweza kuvionea rahma na huruma wanyama pia waingia katika kuonewa huruma na kuna wanadamu aina mbalimbali katika wale ambao waonewa huruma wazee kuna wale ambao ni watoto wagonjwa na watu aina mbalimbali lakini hapa kuna mlango mmoja ambao ndio utakuwa maudhui yetu ala wa huwa rahmatul walidi liwaladihi huruma ya mzazi kwa mtoto wake فإنها أساس الأبوة وأصلها ndio msingi wa ule ubaba kuwa wewe ni baba au wewe ni mama ule msingi ule ubaba wako kuwa wewe ni baba au mama ni kuwa na huruma wa murtakizu tarbiyati wa qaidatuha ndio nguzo na msingi wa ulezi kuwa na huruma فإذا وجدت الرحمة في قلوب الآباء والأمهات حلت الخيرات huruma ikipatikana katika nyoyo za mababa na akina mama basi kheri nyingi sana itakuwepo katika ile nyumba watawalat albarakat na baraka zitakuwa zafuatana katika ile nyumba na nyingi وتحققت watahakiki maslaha makubwa sana ndani ya nyumba ile walmanafiu العظيمات na manfaa makubwa manufaa makubwa yatapatikana birran wa wafaan wa ihsanan kufanya wema kulipa ule wema واستقامة على طاعة الله بإذن رب الأرض والسماوات نوات كسمم سوسا وكتك كمتي الله سبحانه وتعالى وإذن الله سبحانه وتعالى ململيز ينبين أرضي فإن نزعت الرحمة من قلب الوارد حل الشقاء وتوالى العناء وتفرق الأبناء وكثرت الشدة قال واللأواء سيما ikiwa ule huruma utatoka katika moyo wa yule mzazi basi yanayofuata ni ni balaa shakawa watu kupata tabu na watoto kusambaratika shida kuwa nyingi na matatizo وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنزع الرحمة إلا من شقي rahma haiondolewi katika moyo isipokuwa kwa moyo wa mtu muovu wa, wa kuangamia huyo muovu وهذا فيه إلماحة إلى أن انتزاع الرحمة موجب للشقاء وسبب لحلوله na hapa ni kama mtume salama atudokeza kuwa ile rehma huruma ukiondoka kwa mtu basi yamwajibishia yeye kuwa katika watu waovu na ni sababu ya kuangamia ولهذا فإن أعظم ما يكون في باب التأديب والتربية للأبناء أن تقام على الرحمة والرأفة بهم sababu hiyo kubwa zaidi ambalo latakana liwepo katika mlango wa kuwaadabisha watoto na kuwalea watoto iwe jambo la tarbia la ulezi litajengewa na kusimamia juu ya huruma na upole والتودد والتلطف والإحسان إليهم na mzazi kujipendekeza kwa watoto wake kuwa mpole kuwafanyia wema fa innaha rakizatun adhima hii ni nguzo muhimu sana kubwa muhimu sana wa aslun matinun la budda minhu fi hadha albab na ni msingi madhubuti ambao ni lazima uwepo katika mlango huu عن عائشة رضي الله عنها قالت جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال Aisha radhiallahu anha asema alikuja bwana mmoja bedui kwa mtume saa sallam akaona yeye mtume saa sallama awabusu watoto masahaba wabusu watoto wao mtoto mdogo faqala tuqabbiluna as-sibyan ah nyinyi mabusu watoto huko kwenu <laughs> yani hivi mtoto mdogo pia wambusu fama nuqabbilum kule kwetu kule do hata siku moja huwezi kumbusu mtoto hata kama mtoto mchanga pia hatubusu watoto bwana sisi فقال النبي صلى الله عليه وسلم تومي سلمة akamwambia أو أملك أو amliku لك an nazaa الله min qalbika arrahma namiliki nini juu yako ikiwa allah subhanahu wa taala ameondoa huruma katika moyo wako wewe yaani mtu kufikia mpaka mtoto wake na kuna hadithi hapa mbele Uyaina ibn Hassan radhiallahu anhu alipokuwa ndiyo mwanzo kuingia katika Uislamu na alikuwa kabla ya hapo ni bedui hajafahamu hili jambo asema nina watoto kumi sijawahi kumbusu hata mmoja kumi si mwelewa yaani mtoto kutoka mdogo mpaka yao mkubwa na ndio ukaona watoto wa kibedui walioleleka katika mazingira kama wana roho ngumu wana roho ngumu sana yaani mara moja aweza kuchoma na kisu ama kukupiga upanga hata hajali kwa nini kwa sababu amelelewa katika mazingira ya watu ambao hawana huruma na mtoto akilelewa katika mazingira hayo ndio utakuja kuona tabia yake hawezi kutangamana na wenzake kwa uzuri na upole na huruma ah, ah. sababu ndivyo alivyokuwa pengine alikuwa akipigwa kule alikotoka alikuwa yuwapigwa kweli kweli na ndio mara nyingi huambia wazazi si si yani tatuo la hili tatizo la kulea watoto kwa uzuri kuwapiga piga kila wakati na hii haimaanishi usimpige wakati mwingine katika kumuonea huruma atakofanya nini umchape anapofanya kosa ni katika rahma sababu ukimwacha atakonofanya nini ndio atazidi kuharibika lakini sio msingi wa ulezi na hili jambo si kwa wazazi tu hata laregea kwa nani kwa waalimu wanaosomesha watoto kuna baadhi ya waalimu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun hasa walimu wa tahfidhul Qur'an si wote baadhi wanapiga hao wasikia mwalimu amtia mtoto ndani ya gunia kuna salama hapo kisha azuiliwa kule juu kisha atandikwa kwelikweli yule mtoto yuko ndani ya gunia hajui kinachofuata chaja mgongoni chaja kwenye miguu chaja kwenye mikono kichwani apigwa tu kama joka kisha achiliwa akitoka hivyo ah, ah huyo alafu baadaye utapata habari zake sababu hivi ndivyo alivyolewa alivyolelewa katika mazingira magumu sana ndio ukakuta kuna baadhi ya watu wamehifadhi Qur'ani pengine ni waalimu lakini hawana huruma kabisa la huruma hana wala tabia nzuri hana kwa nini kwa sababu ya yale mazingira aliyopitia yale hakupitia mazingira mazuri sasa hivyo hivyo chukulia wewe kama mzazi unaelea si kila wakati marungu tu piga tu chapa baba chapa yeye piga eh baba we wakati mwingine maneno kazungumza maneno tu yakatosheleza katika kufahamika lile jambo kwa lile makosa na usawa iwe vipi وعن ابي هريره رضي الله عنه ان الاقرع بن حابس نسمع عيينه بن حسنه من الاقرع بن حابس عفوا من الاقرع بن حابس أبصر النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الحسن alimuona mtume saa sallam akimbusu alhasan ibn ali ambaye ni mjukuu wake mtume salllahu alehi wa sallam amuona mtume salama ambusu فقال إن لي عشرة من الولد يا رسول الله منا وتتكومي ما قبلت واحدا منهم sijawahi حتى سكو موجة كمبوسو حتى موجة سيمبوسو فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه من لا يرحم لا يرحم متفق عليه نهاية مفونز يا كتوش yule asiyeonea huruma basi na yeye harehemewi na allah subhanahu wa taala قال الشيخ حفظه الله تعالى إن قبلة الصبيان ومؤانستهم ضما وحملا ومداعبة داخلة في جملة الرحمة التي جعلها الله سبحانه وتعالى fi lqulubi nahwahum kule kumbusu mtoto mdogo na kumliwaza yule mtoto ukamkumbatia ukambeba ukacheza naye yote haya yaingia katika jumla ya huruma ambayo allah subhanahu wa taala ameijaalia katika nyoyo juu ya watoto فهي نوع من الرحمة لهم والعطف والحنو عليهم ni aina fulani katika aina ya huruma kuwaonea huruma wale watoto walhanan walatf walrahma yote bamaana nini ya huruma ونوع من إدخال السرور والأنس في قلوبهم ni aina fulani ya kuingiza furaha na kuwaliwaza wale watoto katika nyoyo zao falaha sha'nun wa makana jambo la kumbusu mtoto akiwa mdogo lina pahali pake pakubwa sana katika sheria na katika ulezi kwa hivyo ni muhimu sana ili jambo katika kuonyesha huruma kwa watoto عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال دخلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سيف القين وكان ذئرا لإبراهيم عليه السلام بمعنى هو يؤلك ولممي يلي أنا ينيش إبراهيم متوت ومتوم صلى الله عليه وسلم أمبي ألمزانا ماريا القبطية رضي الله عنها فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم إبراهيم فقبله وشمه mtume عليه وسلم akamchukua ibrahim akawa ambusu ana mbusu amlete karibu yake عليه الصلاة والسلام وعن البراء رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم واضعا الحسن بن علي على عاتقه يمونا متوم صلى الله عليه وسلم أمن بيب الحسن بن علي أمن ويكا جوية ما بيقاياك تنبيناي وهو يقول وكسيم اللهم إني fa فأحبه متفق عليه يا الله mimi nampenda huyu mjukuu wangu na wewe mpende ya Allah amwombea dua nzuri kama amembeba juu ya nini juu ya bega lake beba juu na hii ni katika kuonyesha huruma ya mtume sallam juu ya watoto kuna watu bwana ule huruma pia hawana yani mpaka kuna baadhi ya watu wakiwaona watoto tu wamekuja msikitini pia wakasirika wallahi kuna baadhi ya watu wakiona watoto wameingia msikitini pia wakasirika ni kweli kuna baadhi ya wakati wale watoto huleta kelele na nini lakini si ndio kawaida basi watolee ukali we, we wacha kelele basi lakini si kuwafukuza msikitini sisi tunatakana tufanye bidii tuwavute waje misikitini mwanzo katika asri hii twaishi ambayo vijana wengi sallallahu alayhi wa iyahu wako mbali na misikiti sa kuanzia watoto wakiwa wadogo watakana wazoeshwe kuletwa karibu kini wao umebeba kikoto pale mlangoni akiingia mtoto mwanzo tukianza tukuzungumza tukikoto pale pale mlangoni ah kesho atakuja afikiri no kuna mzee mmoja pale tena haswali jamaa bana kazi yake yeye ambeba kikoto na fimbo eh baba wewe tafuta kazi ya kufanya wacha kuwaudhi watoto bwana kuwa na huruma kiona watoto wakasirika ndani ya msikiti makosa kuna wengine huja huku bwana imamu waambie bwana wasilete watoto wao hapa kisha watoa ile hadithi maudhuu ya janibu asibyana masajidakum mm si mtafuti hadithi basi zamani mtafuta hadithi za kuokota okota huko maudhua fabricated imeundwa na watu moja kutuletea sisi hapa wakati mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akiswali wakati mwingine wajukuu wake wakimpandia juu ya maungo yake achelewa mpaka kuenuka katika sujudi bali wakati mwingine akiswali kwa membeba mjukuu wake waonaje imamu nyumbani mkewe kwa mfano mgonjwa na mtoto yualia akambeba siku moja akaja kuswali naye we we sasa mambo yao hapa imamu gani ule leta leta vitoto bana kwenye <laughs> tena inaweza kushambuliwa kweli kama kuna watu wa bid'a pale na wewe mtu wa sunna sasa watafuta chochote tu hata kama kutukana watoto pia muhimu watie dosari hili pia nkosa arrahimuna yarhamuhumur rahman kuweni na huruma wacheni roho zenu chafu dhiki zenu mlizokuwa nazo kule nje msiwaletee watoto misikitini baki nazo mwenyewe bwana kama una dhiki sana rudi kwako kajifungie chumbani kichopigika na dhiki piga kelele mpaka uchoke maana kuna wengine wana wazimu eh, akisikia dhiki atakutukana watu na watupie watu dhiki zake nenda akajitukane mwenyewe bwana huko kwako si watoto wa watu wankuja misikitini bwana wewe unketi ukipiga watoto wa watu fimbo na vikoto nini bwana alafu kuna wengine rahmukallah utaona wakusanya watoto sehemu moja misikitini swalini hapa hamna ruhusa kuingia ndani kule hayo wallah wewe waweza watoto wewe kwa kelele waweza hangoja wala dhalin ngoja hapo sikia amina amen utaona raha eh. si wako pamoja kila mmoja sasa hapa atakumuonyesha atakumuonyesha mwenzake yeye ajue kuitikia amini kuliko huyu kwani hayafanyiki mwacheka kwa sababu mshayaona lakini waonaje kama wale watoto wangelikuwa wako pamoja na watu wazima mmoja yuko huku mmoja yuko kule moja... wangefanya hivi kidogo wangefanya heshima ah niko na mtu mzima hapa pengine mbabangu au ndugu yangu mkubwa yuko hapa kwa kila mmoja atafanya heshima yake kila mtoto hakuna kuingia na mtoto huko watoto yuko ah. sasa utawachapa watoto thelathini arobaini ijumaa kwa mfano amekuja watoto thelathini arobaini utaanza wapi kuchapa wewe ongojeamini ishe wewe mpaka imamu ameanza sura ya pili aishi kila mmoja piga ukelele wake haya makosa yafanyika katika baadhi ya misikiti na hili ni kosa ili kukusanya watoto pamoja katika sehemu moja hili ni kosa si sawa kwa sababu lina lina matatizo mengi sana yasababisha katika misikiti yatosheleza kwa yule mtoto hasomi swala kwa kuiona sawa sawa kila wewe ufikirie mtoto atasoma swala gani kwa, kwa mwenzake kama yeye lakini akiwa kwa mtu mzima si wamuona anavyoswali na yeye pia yajaribu kumwiga angalau iwafahamu namna ya kuswali alafu yaondoa utulivu katika misikiti watu waswali kuna kelele mara washacheka mara washaitikia amin kwa sauti mara washapiga kelele alafu na wewe pia mtu mzima watakuchukia wale watoto wajenga chuki baina yako wewe na wao utakuwa wajulikana bana kama mzee mmoja mlaji riba sijui habari zake zilifika vipi allah alimfedhesha basi akipita hivi na hii tokea kwa salaf pita hivi watoto wauliza ngoja ngoja ngoja tulie mwacha apite nani yule mlaji riba <laughs> mlaji riba iwapita jamaa ngojeni ngojeni apita mzee no. mzee akajiona mnyonge kwelikweli ah yani mpaka watoto <laughs> washajua kama mimi ni yule bwana sasa na wewe ngoja tu watoto cheza mpira mwanzo hao siku hizi wewe wapita wewe si wewe wawachapa wachapa kule ukisikia watoto wasema hivi nakwambia kabisa sikiraka pita haraka sikiraka ujue walipizwa utapigwa mtobwe wewe na kama ni mzee hivi weza kukuangusha kiraka maana yake usetiwe pale upigwe na ule mpira yani hawasimami wao lakini ungelikuwa uishi na wao vizuri utoto ni utoto watakufanyia utoto tu labda wangesema wa ah, bwana babake fulani waja tulieni tulieni mpira wasimamishwe wapita mtaani vizuri naishi kama una mzigo akakubebea akakupeleka sasa wewe watu waogopa hata kukukaribia tuliishi bwana na wazee wengine bwana ah akija nyumbani kila mtu kwao kwa, ndo nyimbo yake iwanzo kila mtu kwao sita kuitoa vile vile lakini ana, ana design yake ilisema basi jamaa sema ashakuja watu wasambaratika na kesho pia akija atasema hivyo hivyo jamaa kila mtu kwao yuaja aitwa hivyo mzee kila mtu kwao <laughs> kwa hivyo jamani watoto watakana waonewe huruma tuache kuwa na ususuavu kwa watoto si sawa wallahu almusta'an hii موضوع tutaenda nao taratibu inshallah mpaka tuimalize باذن نكتفي بهذا القدر والله تعالى اعلم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك